Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 16, 1987 Nabuo ang Diocese ng Tandag na mula sa Diocese ng Surigao. Ito ay binubuo ng buong lalawigan ng Surigao del Sur. Naitalaga namang unang obispo ng diocese si Bishop Ireneo Amantilio, CSSR sa kautusan na rin ni Pope John Paul II. Makalipas ang mahigit apat na buwang pagkakatatag nito, 23 taon siyang nanungkulan sa diocese at hinalinhan ni Bishop Nerio Odsimar noong 2001 magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.